Jā, tieši tā klausītājā, ja tavam atbalstam iespējot, iespējams arī mūsu skanējums. Mūsu skanējums šeit radio viļņos un internetā. Ja tev ir iespēja mūs atbalstīt šajā aprīļa mēnesī, tad dodies tūlīt uz mājaslapu rml.lv ziedos sadaļu – un tur atradīsi visu informāciju. Taču šajā brīdī šeit ar tevi studijā Līva Kupfere, lai šajās 17.00 līdz 18.00 uzdotu kādus svarīgus jautājumus, kas noteikti ir svarīgi šajā lieldienu laikā dažiem viesiem un noteikti arī tev klausītāji. Proti, Kā tad ir? Kā tad ir sagaidītas lieldienas un vai tad tiešām augšām celšanās ir piedzīvota? Uh, iespējams, ka šajā ētera laikā nebūs tik viegli mūs sazvanīt, jo paredzu, ka telefons būs karsts, taču īziņu telefonu, īziņu numurs noteikti ir iespējams izmantot, un tas ir 266 77 272. 266 77 272. Tu tagad noteikti domā, labi, labi, ka par ko tad mēs šajā stundā tā runāsim un par ko tad mēs te spriedīsim. Proti šī stunda mums ir tāda sazvanīšanās, sasaukšanās stunda par to, kā tad ir gājis lieldienās, kā tev ir izdevies nosvinēt šos svētkus. Un zināmā mērā šis ir tāds nedaudz specifisks ēteris, proti mēs gribam uzklausīt pāris stāstus vismaz, un ceram arī uz tavu stāstu, jo īpaši, ja esi no kurzemes. Tu jautās, nu kāpēc te tā, atkal tie kurzemnieki izceļās, nu tas iemesls ir pavisam vienkārši mani kolēģi, starp citu sveiciens viņiem svētkos, ja mani klausās, tad teica, ka vajagot kaut kādu kurzemē veltītu ēteru, šajās lieldienās, un tāpēc, nu, tā ir gadījies, ka es esmu no kurzemes, un tāpēc es šeit ēterā būšu klausītāji kopā ar tevi līdz pat pulkstens sešiem, kad ēterā paredzēta svētā misa. Un tā tad jautājums, jautājums pavisam vienkārši, kā tad ir šajos uh, lieldienu svētkos? vai tiešām Kristus ir augšām cēlies, tas, ko mēs sveicinam, vai to mēs esam piedzīvojuši savā dzīvē un ko tu klausītāji gribētu vēlēt pārējiem. Meklēsim, meklēsim kopā Dievu un šajā brīdī lai skan kāda dziesma, kas ir no Liepāja Aglona svētceļojuma. Nu, jāsaka, jau tāds vecāks gabals 2010. Eh, gads skatos šeit YouTube kanālā, un tad jau uh, sazvanīsimies ar pirmo liepainieku, kurš saprotu, ka ir diezgan steidzīgs šodien. Kāpēc steidzīgs, to visu uzzināsim pavisam drīz pēc dziesmas. Mīļo, mīļo klausītāji, esam atpakaļ šeit studijā un tikko, tikko dziesma par to, kā mūsu sirdis grib redzēt un sastapt eh, Dievu, un šajā brīdī arī esam sazvanījuši kādu mums eh, mīļu, tuvu dārgu Radio Marija Latvija draugu, proti uh, otrā telefona galā šobrīd tu dzirdēsi Liepājas diecēzes bīskapu Viktoru Stulpinu. Kristus augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Uh, nu, Ekscelence. Arī būt ēterā, man ir prieks arī būt ēterā. <laughs> Tas ir prieks, ka mums abiem prieks šajā brīdī. Cerams, ka mēs to prieku arī visiem klausītājiem aplipināsim un aizsūtīsim visā Latvijā un ārpus Latvijas robežām. Sekiet, lūdzu, kā jūs pavadījāt lielās dienas? Nu, kā jau parasti, tas varbūt nav nekas tāds īpaši jauns, jo nu, mums parasti tas ir tāds laiks, kad mēs svinot attiecīgās dienas liturģiju, cenšamies palīdzēt arī tiem, kas, kas piedalās liturģijā, lai, lai varētu izdzīvot tās konkrētās dienas ar, ar visiem konkrētajiem notikumiem, kas ir saistīti ar Kristus nāvi un augšām celšanos. Un, nu, tas ir saistīts arī ar tiešām ka tādu nu, kalpošanu cilvēkiem gan, gan grēksodzē, gan cīnot svētās mises, gan, gan arī vienkārši m, mm, varbūt ar kādu aprunājoties. Un, un tāpat arī jau, jau tagad pēc lieldienu laikā mums te arī e, bija daži mazulīši, kas bija jānokrista. Tā, ka, e, tā tāda parasta lieta, ja kā es kādreiz mēģinu teikt, arī tā, tā puspa jokam, ja, ja kāds kādam tās ir svinības, tad mēs esam varbūt tie, kas arī mēģinam norganizēt viņiem šīs svinības. Tad jāsaka tā, ka nu, tādā laicīgā valodā runājot, jūs esat galvenie svētku organizatori. Nu, apmēram jā, tā. Bet mēs neesam svētku, svētku kā lai pasaka, pati, pati būtība. Jā. Būtība ir, būtība ir Kristus, kurš, kurš tajā brīdī tātad izdzīvo, ar kuru mēs kopā izdzīvojam tātad šīs lielās dienas. Sekiet, lūdzu, ekscelenci, varbūt jums ir kāds īpašs stāsts, kā jūs šo, šo, šajās lieldienās piedzīvojāt šo augšām celšanās notikumu? Īstenībā jā, jo es, es tā, tā jau ir tāda maza pavisam tradīcija otro gadu. Pirmkārt, jau tas, ka nu, es, es esmu pēc dabas drusku laikam cīrulis, tāpēc es tā diezgan agri ceļos. Uh, Un neskatoties uz to, ka uh, bija jāmaina tas laiks pa stundu uz priekšu, tik un tā nācās piecelties vai iznāca piecelties aug, agrāk. Um, no svētdienas rītā tieši būt jau baznīcā agri. Un, un eh, man vienmēr patīk arī tas, ka tur ir tāds klusums, tur ir tāds, tāds miers, ka tu vari pabūt uh, pie Kristus kapa, kurš ir tukšs jau, un, un pabūt tādā adorācijā, kas, kas atkal tev dod uh, spēku un spēku un, un arī tādu, varbūt pat teikt, tādu zināmu iedvesmu arī tam, lai kalpotu cilvēkiem eh, konkrētajā dienā. Un tāpat vēl viena tāda maza, bet tāda jau varbūt ir cilvēciska tradīcija, kad es eh, vēl uzrāpjos augšā baznīcas tornī, mums tur tāds balkoniņš ir, un tad tu paskaties no augšas, kāda, kāda ir liepāja tanī rītā. Šoreiz vienkārši bija tāds varbūt tumšāks rīts, jo, kā jau teicu, tās stundas laika mainījās, un, un, un, un lieldienas ir agrāk, bet Bet, ja kurā gadījumā bija skaisti, ka tur ir tāds klusums, kaut kur putni čivina un, un, un kaut kāda kustība sāk parādīties, bet tāda pavisam maza, maza kustība pilsētā. Bet iepriekšējā gadā tad varēja redzēt tādu pat, pat saulētu drusku jau tādu mazu maliņu, kad saulīte jau celās augšā. Tas arī bija tā skaisti, arī tāda kā, kā zīme, ka augšām celšanās ir, ir iespējama. Skaisti, skaisti stāsts. Sakiet, lūdzu, ko jūs vēlētu šajās lieldienās pārējiem, kas mūs klausās šajā brīdī? Nu, visu šo lieldienu laiku mēs, mēs, mēs sveiksim viens otru, mēs viens otram pasludināsim šo vēsti, varbūt nevienreiz vien, ka Kristus ir augšām cēlies un, un apliecināsim, ka patiesi ir augšām cēlies un, varbūt es gribētu novēlēt, lai tas nepaliek tikai uz, uz šo lieldienu laiku, bet lai mēs ar šo vēsti dzīvojam ikdienā lai tā vēsts arī ir tā, kas mūs e, tā, iedrošina, stiprina e, mūsu ikdienas dzīvē, e, dzīvot saskaņā ar šo vēsti un ar mūsu tādu aicinājumu, kā kristiešu aicinājumu, kuri, kuram nesam labo vēsti cilvēkiem, kuri paši dzīvojam ar šo labo vēsti, un kas ir arī mūsu vienīgā un patiesā cerība, ka, ka tiešām Kristus augšām cēlies ir godībā, un viņš, viņš šajā godībā gaidīja vienu, kas viņam ir uzticīgs. Paldies, paldies par skaistajiem vārdiem un uh, saprotu, ka jums jau pavisam, pavisam drīz jāsteidzās, jo svētā mise vakarā. Jā, vēl ir vakara svētā mise, jā, būšu, būšu vēl baznīcā, bet, bet bija tiešām prieks atkal uh, būt radio ēterā. <laughs> nu, gaidām ciemos, gaidām ciemos biežāk arī. Jā, rīt no rīta būšu ciemos <laughs> katehēzē. Jā, rīt katehēzē klausītāji pulkstens deviņos slēdz iekšā rādījām arī Latvijai, jo Vīskaps Viktors šeit rīta katehēzē. Par ko jūs stāstīsiet? Turpināsim par tiem pašiem tikumiem, par ko mēs iesākām pagājušā reizē. Mēs par izrunājām tikai trīs tikumus, bet eh, turpināsim, jo viņu vēl ir, vēl ir eh, četri palikuši mums. Skaisti. Paldies, lai svētīgs. Nu, tad... Paldies, jā. Svētīgi pēcpusdienu. Ar Dievu. Klausītāji, tā tad šajā brīdī tāda īpaša kurzemnieku sasaukšanās, un ne tikai kurzemnieki, ja tu vēlies atsūtīt savu apsveikumu šeit uz radio ēteru, tad uh, īziņas numurs 2 66 77 272 šeit uh, tavā rīcībā noteikti gaidam, nu tā, lai nesanāk, ka es te viena ar pāris cilvēkiem sazvanos, uh, gribās dzirdēt, kā tev šobrīd iet. sirds un mēs. Mīļo radījumu arī Latvijas klausītāji, turpinām sazvanīšanos, turpinām lieldienu stāstu ēteru, šoreiz vairāk no kurzemes, un esam arī sazvanījuši vēl kādu kurzemnieci. Jā, Lūdzu! Uh, Kristus ir augšā cēlies, nē! Jā, zināju, kaut kas tāds bija dzirdēts. Nu, jā, atbild, ka patiesi augšām cēlies. Jā, nu, šis laikam ir sveiciens, ar kur šajās dienās ir eh, aizvietots, lai slavēts Jēzus Kristus, jo šis šobrīd ir, kā saka, pirmajā vietā. Nu, jā, Antra no Liepājas. Prieks dzirdēt tevi, Antra. Kā tu sagaidīji lieldienas? Uh, bija ļoti interesantas tās tieši trīs dienas. Es gribētu teikt, ka tās uh, manā gavēņa laikā bija nu, tādas visintensīvākās, tāds, tā, tāds uh, nevar teikt trakins punkts, bet nu, tāds diezgan pamatīgs uh, turpinājums. Un, uh, Šīs trīs dienas, un arī lieldienu vigīliju, sestdienas nakti, Vakaru, pareizāk sakot, bija Svētā Dominika draudzē kopā, kopā gan uzsākām ceturtdienas vakaru, eh, gan arī piekdienu bijām adorācijā un, un sestdienas vigīlija. Un tā kā varētu teikt, ka tai līpājas pusē, liepājā Kristus ir augšām cēlies un ir jau, ir jau sagaidīts agrais rīts un fantastisks siltais laiks. Mhm. Fantastiski siltais laiks. E, saki, lūdzu, protams, e, tas mums visiem ir pārsteigums šajās dienās, laika apstākļi, tas ir nenoliedzami. E, taču mm -hmm. varbūt tev ir kāds vēl tāds augšām celšanās stāsts cauri visām šīm dienām, cauri visam piedzīvotajam. Uh, tas pirmais, kas man nāk prātā, ir tas, ka man gribas teikt, ka mīļie Radījumā arī Latvijas klausītāji katoļu baznīcai ir uh, nākotne, un es domāju par jauniešiem, mm. uh, jo, nu, kā Pāvils Francisks teica, ja saka, ka, nu, jaunieši ir mūsu nākotne, es to esmu atkārtojis, piekrītu viņa apgalvojumam, ka jaunieši ir mūsu tagadne, tā ir mūsu šodiena. Un tas spilgtākais, kas man bija, mēs um, ehm, cetur, tā piekdienas vakarā pēc uh, ekumeniskā krustaceļa liepājas ielās uh, eh, tikāmies eh, Nelī, es un nelielu jauniešu tādā mm, kompānija, maziņš bariņš, uh, lai es gribēju meitenēm, tas ir meitenes pasarā, meitenēm uh, parādīt šo skaisto uh, tradīciju, kas mums ir, ka mēs varam palikt divatā ar Kristu klusumā, ka Kristus ir ārā no tabernākula, tabernākuls ir vaļā. Uh, Viņš ir šajā savā, savā nu, jau tad, tad, savā kapu vietā, un sakraments ir ārā un ir ļoti tuvu un ir krusts, ko pagodināt. Un mēs pavadījām fantastisku tādu, nu, nakts galīgi tā vēl nebija, bet mēs beidzām adorāciju apmēram pirms desmitiem. Jo, nu, jāņem vērā, ka, ka Dominika baznīca ir piederoša uh, uh, eh, klosteri, ja, tad, tad, eh, tad arī tika slēgta baznīca. Uh, desmitos vakarā, un uh, man tas spēcīgākais, kas man uzrunāja, bija šo jauniešu liecības, ka, uh, cik uh, fantastisks ir, ka viņas nekad nebija to piedzīvojušas, viņas nekad nebija bijušas uh, šādā uh, nu, nevarētu teikt pasākumā, <laughs> ja, bet, eh, bet šāda veida lūkšanā un, un viņas eh, tā dalīšanās pēc tam man ļoti, ļoti spēcīgi uzrunāja. Tāpēc, ka, ja kāds saka, ka <laughs> jaunieši neiet uz baznīcu un, un viņus interesē tikai skaļa mūzika un, un jautras izklaides, tad uh, tiešām tas tā nav. Jaunieši meklē dziļumu, viņi meklē dievu, Katrs savā laikā, protams, un katrs savā vietā. Bet nu, tā varētu būt mana spēcīgākā pieredze šajās lieldienās. O, skaisti. Skaisti saki, lūdzu, es klausos tevī, varbūt, ka šobrīd arī mūs klausās kāds, nu nekad nevar zināt, kurš arī domā, nu kā viņš gribētu darīt kaut ko ar jauniešiem, un tev šo, šajās lieldienās tāds skaists stāsts. Ar ko tu ieteiktu sākt? Uh, vai, nu, man jāprecizē jautājums, Jā. viņš pats tā kā varētu būt jaunietis, vai viņš gribētu kaut ko darīt ar jauniešiem. <laughs> Jo es noteikti neesmu jaunietis. <laughs> nu, vienalga, nu, viņš gribīja kaut ko darīt ar jauniešiem, iespējams, ka pieaugušais, iespējams, ka pats jaunietis. mm -hmm. Uh, nu, tas pirmais, kas man nāk galvā, un es neko īpaši oriģināli nepateikšu, uh, ir, manuprāt, manā pieredzē divas lietas. Uh, nemoralizēt mm. un nebūt gudrākam par viņiem, kas ļoti bieži mēs varam nu, nokļūdīties ar to. Ja? Mm. Ka mhm. mums ir tā pieredze, un mēs tagad zinām, un mēs jau esam kaut kādu savu krustu ceļu izgājuši, un mēs tagad nu, tikai vislabāko nodomu vadīti. Ja, mēs gribam jaunietim palīdzēt, un tā rezultātā mēs varam arī ļoti, ļoti atgrūst. Un otra lieta - dzīvot ar jauniešiem kopā. Es varēju šīm, šīm te, nu, jaunietēm pateikt, nu tā, adorācija šovakar ir vaļā, tā tad, nu, brāļis, lai gan baznīcas desmitos, tev ir jāaiziet un jāpalūdz, un ir skaidrs, ka tas nestrādāt. Jo... Bet mēs sarunājam, ka mēs tiekamies un ka mēs ejam šo ceļu kopā. Mm un, un, un, un, un runājam pēc tam un dalamies, uh, eh, ko tu piedzīvoji šajā, šajā laikā ar Kristu. Un, un, un kā arī es dalos, uh, nu, absolūti ne, ne labāk <laughs> un noteikti pat ne svētāk. Es domāju, ka šie jaunieši ir daudz svētāki par mani. Uh, jo vienkārši viņiem vēl nav tik daudz gadu, lai sagrēkotu tik <laughs> daudz. <laughs> ja mēs jau zinām, ja Tīnā vairāk matemātika. gadu tīri matemātiskā progresija. Jo mazāk gadu, jo mazāk iespēja, ne nu varu intensitāte būt cita. Jā, vienkārši uh, mīlēt jauniešu, paņemt viņus savā sirdī, tādus, kādi viņi ir, un viņi to vienmēr sajutīs, un tur nekad nevarēs no samalot vai kaut kā, uh, no kaut kā izlikties. Ja? Uh, jo viņi, viņi jūt, viņi jūt, viņi ir sirdi, viņi skatās ar citām maņām. Viņi skatās ar sirdi. Un tad, ja viss ir ok, tad vienkārši jādzīvo ar viņiem kopā. Skaisti, Antru, saki, ko tu vēl gribētu šajā lieldienu laikā novēlēt rādījumam arī Latviju klausītājiem? Tas pirmais, kas man nāk šobrīd arī <laughs> atkal galvā, ir tas, ka šī ir žāsardības nedēļa. Šī ir nedēļa, uh, uh, kad mēs tuvojamies eh, tā sauktājai Baltijai svētdienai, ja, ko iedibināja pāvests Jānis Pāvils II. Un es gribētu uh, visiem, visiem, visiem, kas šobrīd klausās, uh, vienkārši, lai jums ir žēlas sirdis, lai jums ir žēlsirdība. Un lai jums ir žēlsirdība uh, gan pret kaimiņu, kurš dzīvo tajā pašā kāpņu laukumā un reizēm varbūt jūs kaitina. Uh, vai tā, vai tā, vai tā kaimiņiene, vai atkar baznīcā blakus sēdošā, ja, kura svīkā kājas <laughs> un krīt uz nerviem, eh, tad, tad atveriet savas sirds robežas, atveriet, eh, paplašiniet tās, atveriet tās vaļā un, un ielaidiet žēlsirdību sevī. Uh, Un eh, nezinu, kāpēc, bet man šobrīd gribas arī runāt par, par, par Ukrainu. Neskatieties tikai vienā virzienā. Pasaulē 46 vietās šobrīd karo un iet bojā puiši, jaunieši, bērni, nevainīgi sirmgalvji visur. Un, un, un, un ja, mums, ja mums kā kristietim šajos svētkos nav žēl, tad kāpēc Kristum vispār vajadzēja augšām celties? Nu, tā druskuļi pa skarbo sanāca, bet mēs nu, jau kurzemnieki līdz savādāk. Neprotam. <laughs> nu, jāsaka, ka šajās lieldienās, eh, diemžēl, jau man tā liekas arī ne pirmo gadu, un tiešām jāsaka žēl, ka tā arī pāvests Francisks ir <laughs> nu, tāds kurzemnieks, viņš arī uzskaita šos eh, savā uzrunā pilsētai un pasaulē uzskaita šos visus uh, vietas, kurās cilvēki cieš no dažādiem konfliktiem, un ne tikai konfliktiem, arī dabas kādām izmaiņām un, un bada, tad nu, ar neko mēs neesam kurzemnieki oriģinālāki. <laughs> Jā, interesanti tas, ka es šo uzrunu nebiju dzirdējis, bet tagad tas man ieintriģēja ka man ir jāatrod internetā un, un, un, un jāuzliek un jānoklausās. Izrādās, mēs ar pavastu esam trāpījuši uz vienas frekvences. Uz vienas nu, Slava Dievam par to. Jā, Antru laidīšu tev tālāk svinēt otrās lieldienas. Eh, saprotu, ka tev šobrīd kāds ugunskurs jau tur gaida un arī draugu jā, plūks. Es, eh, jā, mīļie, mīļie raģim arī klausītāji, es redzu šajā pusē, kurzemes pusē, šodien aizbrauks uz aizputei, un, un es redzu, ka grilu sezona ir vaļā, ir atvērusies. Tā kā ejam laukā, ejam priecājamies par skaisto dabu. Uh, dīvains ir šis lieldienu notikums ar šo ļoti, ļoti <laughs> silto laiku, kurš tūlīt, tūlīt, es saprotu, atkal jau, jau, jau uh, barometrs stabiņš noslīdēs uz uz citu pusi izbaudiet, un, un lai jums pietiek drosmes viens otru satiekot, teikt, e, tu zini, ka sieviete toreiz pie kapa Kristus ir augšām cēlies. Un lai tas vispirms atmostas un piecerts katru jūsu sirdī. Tāds ir mans novēlējums. Nu, man tikai jāsaka āmen un jādod, amen. <laughs> jādod vieta dziesmai, jā, lai tad skan jaunākie. Lai skan. <laughs> Lai skan, jā. Lai skan jaunākie jēri, fantastiski. Jā, jaunākie jēri. Priecīgas svētks. Esi Dievs. <laughs> jā. Labi, ar labi Dievu. ar Dievu, Antriņ, lai tev svētīgi. Paldies, un jums arī, un tev arī līvi visiem svētīgi. Visu labu. Ar Dievu. Ar Dievu. esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaiga pie mūžā slavējot. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva laika priekšā slavējot. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Esi Dievs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baiga priekšā slavējot. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baiga priekšā slavējot esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Malnieks ir Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Malnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vainu priekšā slavējo. Mēs pacelsim savas sirdīs, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dievu laika priekšā slavējo. visām lietām pārī, Dieva spožums tās. te priecīgs aleluja nebeidz sirdī skanēt, un šajā brīdī es ceru klausītāji, ka tev arī sirdī skan aleluja, un skatos, ka uh, nu, nevienu īziņu laikam šobrīd vēl nav, taču nu, mums ir uz studija at rml.lv atsūtīts kāds sveiciens, un uh, šobrīd tad mums sveiciens sūta Jelgavas diecēs bija skaps Edvards Pavlovskis. Uh, Kristus ir augšām cēlies, līksmojies un priecājies, viņš ir dzīvs un vienmēr kopā ar mums. Lai lieldienu prieks, kas ir Jēzus Kristus, e, uzvaras prieks ir arī mūsu prieks. Sirsnīgs paldies par sveicieniem no Jelgavas, taču šobrīd ceļojam uz kādu citu pusi, proti esam noķēruši kādu Ventspilnieku. Raimond, vai tu tur esi? Kristus ir augšām cēlies dzīvā. Patiesi augšām cēlies, patiesi. Stāsti, ko tu šobrīd dari? No nu, šobrīd mēs um, izdzīvojam kopā ar ģimeni un arī ar draugu prāvestu šo steidzīgo sajūtu, ka Kristus ir augšām cēlies, jo šī lieldienu svētnes gaizvadīti visiem ļoti, ļoti fantastiski. Viņi bija vienkārši fantastiski, jo visi, visi, pilnīgi visi notikumi izdzīvot jums dubultā. Mēs visi kopā, visa ģimene, uh, draudzes prāves. Ceturtdien iesākām ar Rīzmas misiju Liepājā. Tad mēs aizbraucām, nu kā jau tu zini, tad mēs esam arī ministranti pie altāra, tad mēs palīdzējām arī nedaudz pakalpojām gan kungam, gan visiem draudzējiem. Pēc tam mēs braucām uz Kolku, mēs Kolkā piedalāmies pēdējo vakariņu svētajā misē, un pēc tam mēs tiesīgi braucām vakarā uz Ventspilu, un Ventspilu piedalāmies otrā svēta vakariņu, svēta vakariņu misē. Un, uh, Tā bija tāda forša iela vispār šim visam tridījumam. Piektdienas rīts mēs sākam ar krustaceļu šeit pat Ventspilī, pēc tam bija svinīgais diegāpojums, un tad viss tas pats bija kokā atkal. Mēs atbraucām uz koku, piedalāmies otrajā krustaceļā un piedalāmies arī otrajā diegāpojumā. Sestdiena, vēl fantastiskāka diena. Sestdiena mēs sākam ar um, 8. vakarā ar svēto misiju, tātad vigilijas misiju ļoti svinīga, kā vienmēr ar Kristus gaismu, ar visiem elementiem, kas nepieciešami. Citādi mēs piebilst, ka ceturtdienas vakarā arī prāvas visiem vīriešiem, cik nu mēs ar baznīcā bijām, visiem nomazgāja kājas, tādējādi ievērojot šo lietu tradīciju. Ceturtdienas vakarā šī kāja mazgāšana arī notika. Bet sestdiena tātad cilvēku diezgan daudz bija sanācis ar visām nepieciešamo par visiem deviņiem lapsīmiem, kas jaunovāca, tā tad viss kā pienākās. Un tikko beidzās un šī te misija sestdienas Sigurdams braucām pusnaktī uz Kolku. Kolkā atkal viss tas pats. Plus vēl kristības, maza bērna kristības, vienmēr ir prieks, un kas notiek tieši šī te virzītas Digilijas misē, tur bija fantastiski, bet pēc mises vislabākais bija tas, ka kad zvanīja visi zvani, godzīm augstumos laikām. Skanēja arī lielais kaut kas baznīcas zvans, un visa kolka noteikti dzirdēja to, kad Kristus ir augšām cēlies, un ka bija tas prieks visiem, ka Kristus ir augšām cēlies. Un visi tie procesa dalībnieki, pēc tam arī procesijā, resurrekcijas, un mēs gājām, un visi smaidījām, un skanēja zvani. Visiem priecīgas sejas, visi laimīgi, Kristus ir augšām cēlies, un tas ir fantastisks sajūtās pabraucam un zinot, ka 5 no rīta, nu, 8 no rīta jau, protams, refraktīvs process ir šeit pat vienstilī. Cilvēki sveic smaidīgas, pilna baznīca ar cilvēkiem, visi smaida, visi priecājās, Kristus ir augšām cēlījis. Viss vēl 11. atkal, atkal visi cilvēki, kas atnāk, kas nebija varējuši piecelties agrāk no rīta, visi ir atkal smaidīgi. Nu, un svētkums noslēdzās Ugālē, pulksten trijos jau bija arī dienas misija tur, un arī tur cilvēki, kas bija atnākuši, bija priecīgi, jo to prieku redzēt cilvēku sejās, un tas arī prieks cilvēku sejās ir ļoti skaists. Viņš ir ļoti, ļoti pamanāms, jo tas ir tas prieks. Kristus ir augšām cēlējis, viņš ir augšām cēlējis, viņš nav miris. Tātad Kristus ir dzīves, un tas nozīmē, ka viņš dod arī mums šo cerību uz mūžīgo dzīvi, viņš mūs aicina, un ir tas prieks. Bet tieši šajā brīdī mēs atkal kopā ar ģimeni un arī kopā ar draugu prāvestu vienkārši sēžam tagad draudzes dārziņā un cepjam gaļu un izbaudām šo te lielisko saulaino dienu Vinstuvī un priecājamies par to, ka Kristus ir augšām cēlējis. Skaisti, skaisti dzirdēt, nu, Klau, man, man tāda sajūta, ka tu tur trīskārši esi nosvinējis šos svētkus. Jā, šie svētki bija unikāli, un pirmo reizi tāds nāca, ka es nācu dubultā, nekad dubultā nebija, bet šis ir pirmais gads, kad bija dubultā, un uh, Mēs šoreiz tiešām jūtamies ļoti labi. Visi, gan draugs prāvis ļoti smaidīgs, šodien ir priecīgs, gan mēs esam priecīgi. Un tā sajūta par to, ka tās it kā tās trīs naktas īpaši gulētas nebija starpā ar visu, bet tā tas gandarījums, tas gandarījums svētdienas rītā, <laughs> lieviet uz zinātu, kāds bija gandarījums svētdienas rītā. Tas, kad, kritis ir augšām cēlījis. Tu smaidi, tev nav noguruma nekā. Tu vienkārši nu, lido pa gaisu, bet viņš ir augšām cēlījis. Nu, skaisti prieks dzirdēt, uh, klau, ģimene nav nogurusi. <laughs> Un, e, tu ko, viņi visi arī priecīgi, smaidīgi. Viņi nu, ir laimīgi visi. Paskatās, viņas sajūta pats vēl vairāk priecīgs un laimīgs. Prieks, prieks dzirdēt. Klaunot tevis e, izstarot tāds milzīgs, milzīgs prieks. Es domāju, ka mūsu radio, e, radio klausītāji jau ir to sajutuši caur frekvenču viļņiem. Ko tu vēl vēlētu šajā lieldienu laikā mūsu klausītājiem? Jo man patikās, ka es sazvanījos ar vienu te citu draugu un viņš teica, nu kā, nu, astoņas dienas jau jāsvin. Ko tad tur tikai tās lieldienu, trīs dienas tāds sākums? Nu jā, lieldienu oktāva, protams, tas ir ļoti skaisti un zinības jau turpinās. Nekur, nekas jau nav pazudis, ir šī lieldienu oktāva. Un radījuma arī klausītājiem es novēloju sirdī šis prieks, un ne tikai paturēt šo prieku pie sevis, bet ar šo prieku dalīties ar visiem, ar visiem apkārtējiem, jo tas ir neatkārtojami. Kristus augšām cēlies. Un mēs to svinam katru gadu, un mēs to apzināmies, un uz apliecinām. Un es aicinu visus būt par šiem lieciniekiem un nekautrēties, ja kurā vietā apliecināt to, ka Kristus ir augšām cēlies, jo viņš ir vienīgais no visiem, kas ir augšām cēlies. Tāpēc arī mums uz to ir jātiecās un jābūt tādiem arī mēs, kad pienāk šī diena, arī mēs augšām celtos un godības pilni kopā ar Jēzu dzīvot mūžīgi. Paldies, paldies par skaisto novēlējumu. Es skatos, man te netīšām vai tīšām, nu nekas laikam nenotiek. Net, netīšām ir dziesmu listē ielikusies dziesma vislabākā ģimene. Nu tā kā nezinu, kas būs, bet es domāju, ka ļoti sasaucās ar tavu stāstījumu, kā to ar kopā ar ģimeni izbaudīja visu šo laiku. Jā, paldies, paldies. Es pakalpšu lielu priekšu dziesmu. Ko tad? Es paklausīšos ar lielu prieku. Derēs, ja tev. Jā, <laughs> protams. Nav protams. kāda cita vēlme. <laughs> nē, nē, nē, līdz pilnīgi paļaujos uz tevi un apskaņo, un es paklausīšos ar lielu prieku. Nu, es paļaujos uz Dievu, kas tur skanēs. <laughs> Tad mēs abi redzēsim. Jā, labi. Ar labi, Dievu. Visu ar Dievu, labu ar Dievu. Mīļo klausītāji, turpinām šeit eh, lieldienu augšām celšanās ēteru un arī vēl kāds a, eh, klausītājs a, eh, arī ir kopā ar mums un, a, nu, teiksim tā šoferītis, kas ir ceļā. Es saprotu ceļā no Ventspils uz Rīgu vai pareizi, Jāni, saprotu? Jā, tieši tā. Jā, Jānis, stāsti lūdzu, kā tu nosvinēji šos svētkus un kas ir tas īpašais notikums, ko tu gribētu padalīties, pastāstīt? Nu, mēs, eh, kā parasti, kopā ģimenes, bērniem, ar draugiem arī. Tas īpašais notikums tādēļ bija tas, ka meitas un nota ģimenē pirms diviem mēnešiem ir visi mūsu pirmais maz, mazbērns, mazdēliņš. Un viņam bija lieldiena no naktī kristīņa. O, oh, dubult prieks. Jā, jau tāds īpašs patikums. Gatavojāmies papildus, papildus uh, kalpošanai baznīcā, kas katru gadu ir, tad šogad arī vēl šāds liels notikums. Skaisti apsveicu jūs, apsveicu jūsu ģimeni. Un, jā, mēs pašlaik, pašlaik braucam uz Rīgu, ir gadījies tā, ka blakām sēž krustāvs un aiz, aizmugurē sēž krustmārts un krustāvs arī. Oh. Obligātā kompānijā. Viņi visi dzird, viņi arī dzird, ko jūs sakat. <laughs> nu, prieks, prieks dzirdēt, prieks dzirdēt, ka esam pavadoņi ceļā. Tas ir vienmēr tāds skaists brīdis mums satikties ar mūsu klausītājiem, šoferīšiem <laughs> un arī parunāt, parunāt ceļā. Sakiet, lūdzu, kas tad ir tas, ko jūs gribētu novēlēt šajā lieldienu laikā? Nu, radio Marija klausītājiem arī vispār cilvēkiem, kristiešiem mūsu sabiedrībā. Uh, nu šogad iznāca man piedalīties vairākās misēs, gan Ventspēlī, gan arī Poltā. Un, un, un tas, ko aizķērās, ko mūsu prāves, Jūras Kristus teica, mums vēl vairāk vairāk kārtīgi, kad viņš aicināja dalīties ar šo lielo notikumu ar saviem līdzcilvēkiem, kas atklāja, ka ģimenēs, teiktu, kā Kristus augšām cēlies lieldienu oktās laikā, drosmīgiem veicināt ar šādu veidiem cilvēku. Kādam tas arī aizķerās un tā kā, jā, kaut kas dzīvē pamainās, tas lietām savādāk. Jā, aicināt cilvēkus sveicināt ar šādu sveicienu. Viņš tiešām raukšām cēlies. Ja, lai notikums ir noticis, lai tā labā vēsta, ko mēs no šīm, šīm dienām nevaram paņemt. Paldies, paldies sirsnīgs par, par vēlējumu. Manuprāt, ļoti skaisti par to dalīties. Vai jau ir sanācis ar kādiem padalīties, nu, kas ir varbūt ārpus tās ģimenes loka, kur, kur iet uz, uz baznīcu? Uh, daudz es nesadzirdēju. Ja, vai ir sanācis jau ar kādu padalīties par šo augšām celšanās notikumu? Nu, vēl jau darba diena sākās rīt. Ģimenē, jā, tur mēs ģimenes lokā, jā, gan ar brāļiem ir nācis tāds sveicienu nosūtīts un pateikts ar kursu biedriem tās WhatsApp grupā. Tas man pašam ir devis tādu, jā, tādu, tādu, jā, drosmi to pateikt. Jā, kad, kad, kad tad, ja ne tagad šajā laikā, jo varbūt, ka citās dienās mēs sveicināsim, ka uh, ar krītas vārdiem, tad varbūt nesaprastu, vai, vai šis ir īstais laiks, var darīt. Cilvēki var arī saprot, ko šis to pieņem. Nav tā, ka tev atgrūži vai norāja. Jā, jā, viss ir augšām patiesi augšām cēlies. Paldies, Jāni, paldies par skaisto iedrošinājumu. Es domāju, ka tas varētu būt tāds labs uzdevums, ko mums izmēģināt, ko tu mums varētu šajā dienā novēlēt. Un, nu, tāds arī labs vingrinājums mums visam lieldienu laikam. Jā, paldies, liels, lai tas svētīgs ceļš vēl tālāk. Paldies. Visu labu! Klausītāji, tāds ēters līdz pūkstens sešiem. Uzzinājām vairākus lieldienu stāstus, un mums ir atnākušas arī pāris īziņas. Ilze no Mešciemes veicina mūs ar uh, ar šo lieldienu izsaucienu, Kristus augšām cēlies, patiesi augšām cēlies, sūtam sveicienus apakaļ Ilzeju un arī vēl kāds anonīms sveiciens ar skaistu, skaistu bildi mums ir atsūtīts arī vēlot priecīgas uh, lieldienas. Ir vēl kāds eh, lūgums, eh, es saprotu, ka nav izlasīts, eh, apsveikuma stunda ir bišķi aizkavējusies, bet nu, šobrīd gribu tad arī novēlēt dziesmu, jo kādas klausītājas mamma nesen svinēja e, savu dzimšanas dienu Zinaīda Burikova un 91 gada dzimšanas dienā tad uh, lūdzam, lūdz ģimenē ats, atskaņot dziesmu tuvāk pie Dieva, vēlot Dieva svētību viņas ikdienā un ciešu saikni ar savu garu, lai Zinaīdai tad skan šī dziesma. Un pavisam, pavisam drīz klausītāji šeit Radio Marija ēterā svētās mīsas translācija. Lai tev skaista šī lieldienu diena un turpinam svinēt Kristus augšām celšanos. labāk pie dieva kļūt, sirds ilgojās, kāds spēks un spirtums zūd, mums ciešanās. Tad vienā cerībā vēl. tevis, Dievs, tuvāk tev, Dievs, uz debes tevi, jo ceļš erkšķiem sēdz, bet man par svētību tās izredzēts, tur debes vēl. Kungs visus aicina, tuvāk pie tevis, Dievs, tuvāk tev, Dievs. Pēc nakts kā diena klāt un saulē mīt. Father.